Selamun aleyküm və rəhmətullah və bərəkətuh. Şeyx, bir neçə gün bundan qabaq Şeyx Baraka zəng vurmuşlar Misirdən və Şeyx Baraka 4 dənə sual vermişdilər. Birinci sual güya ki, Yaşar Qurbanov tolerantlıq deyir və deyir ki, bütün dinlər elə bir mülayim olmaq lazımdır onlardan. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Ümumiyyətlə bu yenə balacaların təzə hoqqasıdır. Hə. Birinci Yaşar qardaş, mən qulaq astım ona qulaq astım ona, görsənir ki, e, sual verən özü, özündə dəqiq məlumat yoxdur. Dəqiq məlumat yoxdur. Özü heç bu məsələni dəqiq ondan heç bilməyib. Birinci Yaşar qardaş əlhamdülə sələfidir. Sələfidir və heç vaxt o deməyib ki, dillər hamısı birdir. Və kim ki onu tolerantlıqla və s. köy ki, ittiham eləyir, bu yalandır. Sadəcə, sadəcə, ola bilər, qardaş nəsə tolerant deyib, yəni ki, müsəlmanlar başqa dinlərə qarşı mülayimdirlər. Yəni, radikal döyürlər, öldür, öldürmürlər olar, harda görsələr və s. Bu mənada işlədibsə bu kəlməni, hansı ki, bu kəlmə ayrı məsələdir. Dinlər hamısı birdir, tamamən ayrı məsələdir. Ona görə şeyxə düzgün çatdırmayıblar, alladıblar və göy ki, bunu bayraq eləyiblər. Bunlar hamısı yalandır. Bunlar hamısı yalandır və kim deyir ki, bilin ki, o yalancıdır, kim onu yayırsa. Hə, ən birinci budur. Hətta liberallar barədə Şeyh Fovzanın fifası var. Hansı ki, liberallar e, əsas tanınatlığa çağıran şey partiyadır. Ki, hamısı birdir və s. Şeyh Binbaz onları kafir görmür. O ki, qaldı Mədinə təlbəsi belə bir söz desin ki, e, bütün dinlər birdir. Hələ söhbəti olmayıb heç vaxtdır. İkinci sual ondan ibarət idi ki, e, Şeyx Bərək sual verəndə ki, e, Azərbaycan əhlinin əksəriyyəti Allahdan qeyrisini çağırdığına görə onlar müşrikdirlər. Və e, siz və digər elm tələbələri onlar müşrik görmədiyinizə görə siz onlardan çəkinməyə tövsiyə etdi. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni Şeyx Barraq Hafizəhullah orada çəkinməkdən söhbət gəlmir. Şeyx Barraq sadəcə bu söhbətdən söhbət dedi ki, bu söhbəti bağlı başqa şey sorur. Hə, bu söhbəti eşidəndə çox dərinə getmədi bu məsələdə. Hə, amma o ki qaldı e, şeyxə yenə sual düzgün verilməyib yenə. Alladıcı üslubdan verilib. Çünki e, e, heç kəs deyə bilməz ki, əhali çoxusu gedir orada ondan istəyir. Çünki əhalisini əlhamdülə biz bu əhalinin arasındayıq da, onlardan biriyik. Düzdür, ora getməsək də, lakin gedənlərdən heç olmaz hərdən görüşürük, soruşuruq, başa salırıq ki, getmək olmaz və s. O bəzilər qani olur, bəzilər qani olmasa da deyir ki, biz geyib ondan istəmirik. Demək ki, Azərbaycan hamısı geyib qəbillərdən istəyir, bu özü yalandır. Və təlbis də allatmaqdır. E, həqiqəti düzgün çatdırmamaqdır. Hətta lap gedib istəsə belə, hətta lap gedib istəsə belə, o, o onun cahilliyin üzül görməsi biz deməmişik ki, alimlərdən deyil. Məhəmd Rəmdül Ohab deyir. Əhməd Bədəvin qəbrinə ibadət eləyənləri kafir görmürəm çünki cahildirlər. Nəinki hələ hətta qəbir məsələsi, hətta e, biz görürük ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kişi ki, hansı ki demişdi ki, məni yandırın. İbn Teymiyyə deyir ki, bu hadisə, bu hədis məni çox təəccübləndirir həmişə Allah talanın rəhmətinə. Yəni təəccübləndirir. Subhanallah. Deyir ki, o kişi ki, Allah tala E, kişi deyir ki, məni yandırarsınız, külümü bir hissəsini dənizə çəpərsiz, bir hissəsini quruya. Nəyə görə? Orada deyir ki, ki Allah tala məni yarada bilməsin təzdən. Yəni, İbn Teymə burada deyir ki, o şəkk edir Allah talanın qüdrətinə. Hətta şəkk eləmir, etiqad eləyir. Etiqad eləyir ki, Allah tala bacarmayacaq. Allah tala bağışlayır onu nədir? İbn Teymə deyir ki, Şeyx Rahimullah buyurur ki, ki cahil idi. Və cahilin üzrə olması demək olar ki, əhl-i sünnə ittifak eləyib. Bəli, cahillik üzr olmur nə vaxt? Hüccət çatandan sonra. Hüccət çatandan sonra biz edirik, cahillik üzr deyil. Ona görə şeyxə alladıcı üslublarla ümumi ümumi bir şeylər cavab, sual verirlər və şeyx də ümumi cavab verir və salam. Bunu aid eləmək kiməsə və s. Məndən soruşsa biz belə deyilik. Elhamdülillah. Üçüncü sual o idi ki, e, şeyx Barraka sual vermişdilər ki, elmi fitvalarla kifayətlənmək barədə. Bu barədə nə deyə bilərsən? Bu da həmçinin, bu da həmçinin. Bu da həmçinin alladıcı üslubdur. Bəli, biz deyirik ki, bunu biz demirik, alimlər deyir, fitvalarla getməyin. Hətta bəzi görsən ki, alimlərə sual verəndə deyir ki, get bax ki, özün o məsələyə. Xüsusən əgər elm tələbəsisənsə, deyir ki, get bax ki, get oxu ki, o məsələni. Hətta Şeyh Fozana bir neçə də olub ki, belə sual verəndə deyib ki, get bu məsələni oxu ki, özün. Yəni, fitvalar aydındır ki, fitva nədir? Fitva qıssa cavablardır. Ümumi də ola bilər, nəsihət baxımından da ola bilər, qorxuzmaq baxımından da ola bilər cavab. cavab. Ona görə bu məsələnin özü isə təbii ki, təfsilat ayrı şeydir, müxtəsər cavab ayrı şeydir. Ona görə hətta görürsən ki, fitvalarda e, qıssa cavab veriləndə ayrı olur, təfsilatda həmən alim ayrı, ayrı cavab verir, ayrı şərihləyir. Ona görə bu cəhətdən ki, onlar ki, oxumurlar, təfsilata varmırlar, gedirlər, ancaq fitvalarla kifayətlərinə, bu səhv yoldur. Ona görə şeyxə düzgün cavab verməyiblər. Şeyxə desəydilər ki, şeyx, bizdə elm tələbələri var, onlar deyirlər ki, e, xüsusən iman, küfür və ağır məsələlərdə, böyük məsələlərdə fitvalarla kifayətləməyin, hökum məsələlərində. Gedin təfsilata, bu məsələni daha dərindən öyrənin, ondan sonra belə desəydilər, əlbəttə şeyx bunu təsdiqləyərdi. Yəni, bu elm budur. Amma cavab vermək ki, şeyx, onlar deyirlər, fitvalara baxmayın, nəlin, kifayətləməyin. Yəni, sual ümumidir. Yəni biz belə deyirik. Ona görə alladıcı üslubdur bunlar hamısı. Və sonuncu sual o idi ki, e, Suriyada cihad haqqında. Qardaş, Suriyada cihadı biz də deyirik. Suriyada cihadı biz də deyirik. Biz də deyirik ki, Suriyada müdafiə var. Təlbəttə, əgər girib sənə evə təcavüz edirlərsə, qadınları və s. oldu, özü qoru ginən. Burada bu sual da yenə qaranlıq sualdır, yəni ümumi sualdır. Cihad, hansı cihad? Cihadın növləri var. Sonra gedmək, gedməmək. Bunlar hamısı başqa məsələlərdir. Belə qıssa cavab verib, qıssa ümumi cavab almaq, bu hələ məsələnin özü deyil, qardaşlar. Ona görə məsələləri qarışdırmayın, e, yalancılara inanmayın, bir şey olanda dəqiqləşdirin və belə böhtanlara inanmayın. Və salam. Assalamu aleykum, rahmetullah, barakatuhu. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين